Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje osobe starost dožive, ne reci im ni u i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodar moj, smiluj im se. Oni su mene kad sam bio dijete njegovali Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom stvoritelju koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas On iz milosti svoje zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Salavat i salam posljednijem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, vrlima, zahavima i neka je mir i spas. Salavat i salam svima onima koji nose islam u svojim srcima i iman u svojim srcima i mole gospodara da na tome i preseda. Amin. Gospodaru naš, molimo te onako kako si nas okupio na ovom je mjestu da nas okupiš u društvu svoga miljenika Muhammeda čiji, su nas hadis sabrali večera sami. Draga braći i poštovane sestre, na samom početku kao što smo uobičajili kako bi sami sebe naučili edebu Rasulullaha sallallahu alaihi wa A edeb Rasulullaha, ta riječ edeb označava svako ono ponašanje koje se od čovjeka traži bez obzira da li ono bilo obavezno, preporučeno ili nešto što je lijepo da se uradi. Od edeba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeste da cijenim one ljude koji vrijedi. Čak je prilikom oslobođenja Mekke Azretija Iša se začudila kako je Boži poslanik neku staricu počastio, sjeo pored nje, prostro svoje džube kako bi ona sjela, pa kad su pitali ko je to, kaže to je majka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po mlijeku u trenutku oslobođenja Mekke 60 godina Rasulullah, a kad je bio tamo kao dje, prije 55 godina, nije joj to zaboravio. Vrijedan čovjek ne zaboravlja one koji su njemu vrijedili u životu. Molim gospodara da budemo od njih, da proučimo jednu fatihu mamu Buhari ili da ga se sjetimo od ovom. Daj, ne Sultan Efendi nam je proučio ajete koji govore o jednom od najvažnijih hedeba u životu vjernika, a to je poštovanje prema roditeljima. Kako je on to proučio وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ Gospodar tvoj je odredio da samo njemu robujete. وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ I da dobročinstvo prema roditeljima svojim činite. I onda gospodar nam kaže čak i ukoliko dođu u godine kada su stari, kada im sve smeta. vi znate kako čovjek kada uđe u godine svega bih uzuri. Spominjao sam vam ovdje u Čaršijskoj džami na džumu smo došli, bab ja, jedan stari djeto dođe i kaže ustajte odatle, kaj to je moje mjesto već 20 godina. I šta će Iz poštovanja pomakniješ se da mu ne bi kvario. Jer nas je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naučio da nije od nas onaj ko ne poštuje starije i nije milostan i samilostan prema onima koji su mlađi. Zašto? Jer prema starijima je potrebno da se ovog svijeta odu, a da budu sretni, da su ostale generacije koje su čestite. A prema mlađima je treba biti milostiv kako bi ga mogao odgojiti. Jer samo onaj koji ima milost u srcu može odgajati. Ovdje hoću samo jedan dio u ovim ajetima da se osvrnem na njega prije nego što u ono što je večerašnja tema. A to je kada nam gospodar naređuje وَقُلْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Kaže gospodar reci o Muhammede i recite vi koji ste od umeta Muhammeda gospodaru moj smiluj se roditeljima mojim. Onako kako su se oni smilovali meni kad sam ja subhanallah kada dođe beba ovi koji već imaju djecu znaju toliko je to hajde što je subhanallah kad pomirišeš bebu vidiš da nema grija tako ali vidiš da je nejak Mala grubost prema djetetu može rezultirati lomovima. Zašto? Pa se glavica pazi. Kaže i reci, gospodaru moj, smiluj se roditeljima mojim onako kako su se oni meni smilovali kad sam ja dijete bio. Svaki put kad u Kur'anu imaš reci. Zašto je to? Obaveza. Subhanallah, je vam jasno da mi imamo obavezu prema svojim roditeljima? Koja je svakodnevna obaveza. Svaki dan mi imamo obavezu da učimo dovu za svoje rodite. Ako su na din iman, ako su vjeri, ako praktikuju vjeru, da molimo gospodara da ih učvrsti, da ih počasti hajili da žive i da hajili preseli. Ako nisu u dini imanu, ili ako su u dini imanu, ali ne praktikuju neke stvari, na nama je obaveza šta? Da im se Allah smiruje, jer je najveća milost da ih uputi. Uvijek je bitno da vjernik i vjernica znaju svoje obaveze prema drugim u trenutku kada ispunimo svoju obavezu prema drugima, Allah će se pobrinuti da drugi prema nama ispunije svoju obavezu. Pošto je prošli četvrtak sam bio na jednom putovanju i Allahovog davanja da nam malo ojačaju ovi iz naše dijaspori. Jedan momak sa Une i jedan momak sa drini su poslali donaciju. Naš Haris je to pokupio i kupio hranu. Subhanallah, gledam kako je gospodar dao s jednog kraja Bosne s drugog kraja Bosne i da se svi okupe oko ideje. Ideja da je sadaka, redovna sadaka, hertična sadaka, nešto čime sami sebe odgaje. Ja vas molim, braćo i sestre, bez obzira kako u životu mi do sada živjeli, vjerujte da, nam, da će nam najsretniji trenutak biti kada prestanemo razmišljati o onome što je prošlo, a postanemo svjesni činjenice onoga što je ispred nas i što možemo uraditi velik vjernik kod gospodara i vjernica su oni koji kažu ja imam, gospodar me počastio, imam vrijeme, evo. Ne mogu više plakati i suze liti zbog onoga što je nekad bilo, nego imam obavezu da u budućnosti radi. I to je nešto što često govorim mi bošnjaci. Nažalost, lijepo govorimo o prošlosti. Možda čak i fino govorimo o sadašnjosti, ali kada pitaš za deset godina gdje će umet Mohameda biti u ovoj zemlji? Hoće li uživati slobode koje danas uživa ili će uživati više slobode? Hoće li biti više organizovan nego što je to danas ili manje? Ljudi jednostavno o tome ne pričaju. Za 10, 20, pedeset godina. I zato bih vas zamolio, ova generacija može neopterećena neopterećena prošlošću može se otjeti početi po prvi put kazati mi želimo da u ovoj zemlji budemo slobodni ljudi. Mi želimo u ovoj zemlji da Allahu slobodni na seždu padamo. Da svoju djecu odgajamo u dini imam, da i odgajamo u svom identitetu. Kaže im jedan ahbab advokat, žena nemuslimanka ovdje u Bosni je primila islam i pokrila se. Kaže, ode u svoje rodno mjesto koje je u potpunosti nemuslimansko. Ode pokrivena. Svi je znaju. Pa kaže, zar se ne bojiš? Kaže, onaj ko se boji Allaha, nikoga se drugog ne boji. Allah nas odgaja preko tih ljudi. Odgaja nas gospodar nekad i preko nemuslimana. Kaže, Hanuma jedna priča, trebala se poroditi u Americi i kaže, pokrivena i kaže, traži direktorca da se sretne sa vama bolnice. I kad je došla, pita direktorca što si ti pokrivena? Pa kaže, ja sam muslimanka, vjerujem onaj u Boga i u poslanika i to je nam objavljeno u Kur'anu, mi to praktikujemo muslimanke. Kaže ona sa suzama u očima, hoćeš li mi bogati tvog dozvoliti da te zagrli? Kaže što? Kaže ja volim Boga, ja volim stvoritelja, ja znam da on postoji. Ali blago tebi kad imaš takvu ljubav prema njemu da mu se odazoviš. Ne musliman. Vrlo bitna stvar je da mi shvatimo da između onoga gdje želimo biti i onoga gdje smo danas imamo jedan put. I tome nas uče svi edebi Rasulullaha sallallahu alaihi Vi znate da učimo iz njegovih dova. Jedna od poslanikovih dova koju večera želim sa vama ona, podijeliti jeste Allahumma la ali dunja ekbera hamina. Gospodar zaštiti nas da dunjalu bude naša najveća briga. Zaštiti nas od tog stanja. I vi pogledajte danas. Svako ima nekoga ko se o njemu brine, ko ujutru ustane i razmišlja šta će biti s tim umet Mohameda treba ljude koji će ujutru ustati razmišljati o zajednici. Razmišljati što se može uraditi da bude bolje sljedećim generacijama. Šta možemo mi uraditi? I u tome će nas ako Bog da pomoći ovo znanje koje, koje stičemo. Ako Bog da družeći se sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inna hada dina yusrun, kaže Boži poslanik sallallahu zaista je ova vjera lahka وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ I niko neće pretjerivati u vjeri, a da ga vjera neće savladati. Poglavlje koji je, koje je prošli put sa vama otvorio naš dobri Hafiz Amar jeste poglavlje potiranje po mestvama. I vi znate da je to jedna olakšica koja je za osobu koja je u svome mjestu. Pomaknite se malo naprijed da mogu stati. Nema potrebe, ima dovoljno mjesta, alhamdulillah. Sište slobodno dole ako vam je nezgodno na stepenice. Alhamdulillah. Vi znate da je to jedna olakšica koju je gospodar nama dao preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a to je da ona osoba koja u svojoj kući jedan dan čitavi noć može ujutru abdestiti, obu, obući mjesto i to mu važi taj dan i to je pogotovo u zimskom periodu i vi vidite da naši stariji ljudi znaju čuvati svoje zdravlje i to koriste da u zimu koriste mjesto Za musafira to je tri dan i tri noći. I to je ljepota koju je nama gospodar dao. Ali s druge strane, podsjeća nas na činjenicu. Ono, često sam to spominjao, pa samo da, da, naglasim, da je smisao namaza, smisao namaza, smisao svake moje i tvoje sežde jeste da Allaha se sjetimo. Da ga ne zaboravimo. Da ne budemo u nemaru prema njemu. Najbolji pokazatelj da je u islamu suština na prvom mjestu je mesto. Jer da je islam vjera formalizma. Gospodar bi nam naredio, ne, ne, morate. Čak imam Ebu Hanife, rahmetullahi ali, je poglavlje o mestvama unio u Fikul Ekber, iako je to djelo koja se bavi, djelo koje se bavi principima vjerovanja. Zašto? Zato što na desetine i na stotina zhaba Resulullaha prenosi mesto. Da se treba nositi. I da se može nositi. Kaže, toliko je to značajno. A iz druge strane, toliko je to olakšica umetu Muhammeda sallallahu Hadis je 203. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني od Amra ibn Khalda al-Harranija kala hadesena Lejs od Lejsa an Jahja ibn Said od Jahja ibn Saida an Sad ibn Ibrahim an Nafi ibn Đubeir od Sada ibn Ibrahima od Nafija ibn Đubeira an Urva ibn al-Mugira an Abihi al-Mugira ibn Šoba od Urve sina Mugirinog od njegovog babi Mugire ibn Šobe jednog od ashaba Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam ennehu harađa li da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao radi svoje potrebe obično ovo se ovaj termin se upotrebljava za fiziološku potrebu fattaba'ahu al-mughira bi idavatin fihi pa je za njim krenuo ovaj ashab Mugira u drugom rivajcu se kaže da mi je Resulullah rekao Mugire, ponesi vode i pođi za mnom da imam vodu. Fihi ma'un fasabba alaihi hina min Pa kada je Resulullah se udalio, završio što ima Mugire ga je sačekao i polio mu vodu. voda evo mesaha alan hufein. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo abdest i potrao po svojim mestvama. Naravno ovaj hadis ne treba posebno posebno pojašnjavati. Jasno je da je obaveza noge oprati Rasulullah bi to uradio. Skinuo bi mesle i oprao bi noge. Međutim, nas je poučio da imamo pravo na tu olakšicu koju je gospodar nama dao. I ovdje isto odnos što sam vam često govorio. Pokušajte, imajte, imamo mi svoje vršnjake s kojima se družimo. Pokušajte imati ljude koji su 20 ili 30 godina stariji od vas. Obično bi najbolje bilo da to budu roditelji i razgovarajte sa njima. Vjerujte, Resulullah nas ovim primjerom, kada mu giru zove u, u svoje društvo, uči da stariji i mlađi trebaju uspostaviti komunikaciju. Ne trebamo mi, braćo i sestre, biti takvi da svaka generacija mora učiti na istim greškama. I pogledajte danas, moramo mi svi upasti u jednu rupu da znamo da je rupa. A to boli, udariš se i po definiciji glup je ona insan koji dva put čini istu stvar na isti način i očekuje različit rezultat. Ne smijemo to dozvoliti. I Rasulullah kada pogledate njegove razgovore, pogotovo je na ovom insistiru. Čak je Hazreti Omer radijallahu anhu znao doći u društvo dječaka, još dječaka koji su imali 10-11 godina i njima govoriti o tome kako je bitno da budu zajedno. Kaže, znao je doći Omer, mi se igramo, uzme naše glave, kaže, budite zajedno. Kaže. On se nasmiju. Budite zajedno. Zašto? To se njima uređuje. Nije to neki vaz, neki, neko dugo predavanje. To je jedan postupak halife muslimana koji kaže jedinstvo muslimana je prioritet. I zbog toga ovo što smo radili danas, ovaj hadis koji smo sada pročitali, pomaže nama kada god vidite osobu koja se pidlači kaže Boži poslanik hele kel mutanati'un propali su oni koji se pidlače vi pogledajte danas vjerski identitet ljudi samo se pidlače a Resulullah je rekao propali su oni koji se pidlače jel ti znaš znaš li ti šta je subhanallah zato je onaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Fadlul alimi alal abid Vrijednost onoga koje uče nad onim koje je pobožan jer pobožan insan je čestit ali kod pobožnog insana vidiš da se on suprotstavlja šarijatu gospodara svoga jer ne zna meni se čak znalo desiti da mi ljudi koji su od ugleda, kad se desi šarijatsko, ne smije tako muškarac prema ženi, žena prema muškarcu. Kaže, meni oni tako hoće. Šta hoće? Zar znači, ćeš pustiti svakoga u životu tvom da radi šta hoće? Moraš imati princip. Moraš kazati ovo može, ovo ne može. Ovo je šerijat mog gospodara, ovo mi u Kur'anu i sunnetu. Preko toga ne mogu. Moja dva krila su Kur'an i sunnet. Ja ne želim da mi se polomi jedno od dva dva krila. Jer ne može ptica bez jednog krila poleti. I zato je vrlo bitno. Evo, Ovaj propis samo koji ste danas čuli, kada ga usvojite, kažete mes po mestvama za osobu koja boravi u svome mjestu jedan dan i jedna noć. Mes za musafira je tri dana i tri noć. To je znanje, vraćaj se. To je znanje koje će nas zaštititi od toga. Da ne do Bog onoga ko uzima mes po mestvama. Da kažemo, vidi ugljuba. Kao što mi znamo nekada kazati. Požuriti sa jezikom. Zamolio bih vas samo da ne stoji na vratima, nek, nek prođu gore. Hajde. Sljedeći hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 204. Hadesana Ebu Nuaym hvala hadesana Šeiban. I nemojte se čuditi zašto uvijek čitam ovaj sened. Znate da je svaki hadis sastavljen od seneda i metna. Sened je niz prenoslaca, a metn je sami tekst hadisa. Čitamo zato što kada se Allahovi dobri robovi spominju, Allah svoju milost pušta, a pogotovo kada se spominje Rasulullah sallallahu alaihi An Jahja od Jahja, an Nebi Saleme, an Džafer ibn Amr, od Džafera sina Amrovog ibn Umeje, ad Damri, sina Umeje, ad Damrija, enne Ebahu Ahberahu, da ga je njegov babo obavijestio. Sad hoću da povežete ovo što sam malo prije rekao kako nam treba neko stari. I prošli hadis od Mugire, od Urve, sina Mugirinog, od Mugire i Vršove Ovdje hadis. Znači od sin od, od babi. Da ne bi bilo od kad ti djedo klanjaš. Jel? Kad ona, kaže, hajmo klanjati, kaže, a od kad ti dijete od pet od kad ti djedo klanjaš. Nemojte, subhanallah, nemojte da upadnemo u to, da budemo u raskoraku. Ono što govorimo, radimo, nek to bude malo ali ono što govorimo i radimo. To nema jačeg oružja. Kod gospodara jačeg argumenta i jačeg oružja kada sa ljudima razgovaraš. To ti je najjači argument. I u ovom hadisu od Hazreti Džafera, sina Amra, od njegovog babe, od Amra ibn Umeir, isto od ashaba. Šta, šta se desilo? Ennehu re'en nebije, da je on vidio vjerovjesnika, sallallahu Uvijek imajte princip. Ako hoćete da izvagate šta u životu volite, to najjednostavnije možete uraditi. Sutrašnji dan posvijete jednom posebnom ibadetu. On se zove razmišljanje. Pogledaj koga najviše spominješ. I najveće kad legneš prebroj. Onoga koga si najviše taj dan spominjao, njega najviše voliš. Kaže, Iza ehabbe ahadun ahada, kada neko nekoga zavoli, ekthara min zikrihi, malo, malo pa ga spominje. I ovo znamo svi onim godinama ovi stari prije nego što se čovjek oženi malo malo na kraju kaj te bogat je Allah ti ti ona jel? zašto? zato što malo malo pa spominješ. pa da ti kažem ovo pa onaj ko nekoga voli ali ovdje gledajte ashabi su toliko volili Resulullah sallallahu alaihi da znamo da su ga u svemu do maksimuma nastojali slijediti ali u isto vrijeme oni su svojoj djeci prenosili vidio sam vjerovjesnika sallallahu i zato je bila radijallahu anhu napustio Medinu. Kažu zašto? Kaže, toliko je Rasulullah s.a.v. živ u mojim mislima da ne mogu da prođem medinskim ulicama, a da me prati pomisao da neću Rasulullah vidjeti. Sallallahu. Tako treba, tako treba Rasulullah biti prisutan i u našim životima Kaže, vidio je vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam jem sahu alal hufin kako je potirao pomestvom i ovo što sam vam kazao, na stotina ashaba prenosi nama da je Rasulullah to uradio, I to je nešto što nam povećava uvjerenje da je to, hvala dragom gospodaru, nešto što nas je, čime nas je gospodar počastio. ibn Shadad wa Abanan također ovaj senad je ojačan i drugim senadom koji se također bilježi. Evo ovdje još jedan samo hadis jer završavamo poglavlje. na Abdan, prenio nam je Abdan قال أخبرنا عبد الله od الله عن أوزاعي od imama Euzaije عن يحيى od Jahja عن أبي سلمة عن جعفر ابن عمر عن أبيه opet od, od Džafera sina Amrovog od njegovog babe قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه vidio sam الله kako preko svoje amami uzima potire glavu i kako potire svoje svoje svoje mjesto Ovdje ovo da vam ne bude nejasno, a mama, vi znate kod nas je adet da se oko fesa zavježe Ahmedija. Resulullah sallallahu i ashabi to nisu radili, nego su amamu, odnosno ono bilo što vidite oko fesa, motali direktno na glavu. I to je bilo nešto što je pratilo ashabe plemente. Čak su znali, bilo je ashaba, kaže, kad skine turban, kaže, neprijatelj odmah počnu vježati Taj turban je bio simbol od važnosti. Ja kažem hvala dragom Allahu pa je Resulullah jednom klanio bez amami Jel? I ovaj, kakva je ta amama bila, ona bi se jače privezala na glavu, stegla bi se. I onda bi nekada ostao dio glave otvoren. I onda bi Resulullah sallallahu alaihi sallam onaj dio koji je malo koji se vidi potrao bi i potrao bi preko amami. Jer je već uzeo abdes prije nego što je šta? I ovdje je dovoljno, vi znate, oni koji su sa nama bili dok smo fiku govorili, da u pojedinim pravnim školama, konkretno u šafijskoj pravnoj školi, Kod nas se potrije koliko četvrtina glave. Kad staviš svoju ruku ovako na, na, na, na područje kosi, to je, to je ono što ti obaveza. U, kod šafija kaže dovoljno je par dlaka. Ovako ako je malo onaj potrao, kaže računamo se da je potrao po glavi. Na osnovu ovih stvari. Kaže dalje وَتَابَهُ مَامَرْ an Jahja nebi Seleme An Amr kala ne nabi. Imamo također drugi, drugi senet gdje se isto ovo, isto ovo bilježi. Dakle, sva ova tri hadisa koja smo evo večeras alhamdulillah pročitali govore o potiranju po mestama. Neke detalje iz života Resulullah sallallahu alaihi wa ovdje samo da jedan detalj podijelim sa vama zanimljivije. U prvom hadisu kaže da je Resulullah abdestio iz mješine jedne Mješina, dakle, to je obično koža neke životinje koja se štovi, osuši se na suncu i... I onda je Resulullah s.a.v. kada su mu donijeli tu mješinu, pitao je Boži poslanik od koga su donijeli, kaže od te i te žene beduinke. Kaže, pitajte je da li je ona štovila, očistila kožu te životinje jer, kaže, uginula je. Pa ako je štovila, očistila je suncem i onom procesom čišćenja, kaže, onda je ono što je u posudi od vode čisto. Jer ako je strvina bila životinja, pa nije očišćeno kako treba, sve ono što uđe u tu mješinu postane, postane nečisto. Kaže ona, kaže, selha fe inkane fe tahur. Kaže, pita je, pito je, Resulullah je rekao Mugiri koji mi je polirao kaže, pita je ovu Pa ako je ona to štovila, to, tu mješinu, kaže, nek, onda, je to, onda je to čisto. Kaže, ona je onda rekla, jesam, tako mi Allah. Kaže, ona je, ona je to pripremila. Zašto hoću ovo da vam kažem prije kraja? Jedan od najljepših detalja koje sam vidio šta znači ustrajnost u traženju znanja je upravo vezano za, za mješine i za štovljenje. Kaže, jedan je čovjek imao preko 60 godina, a htio je da uči. I otišao je kod Alima i pitao ga je mogu li ja učiti. Kaže, možeš, ali moram vidjeti da barem znaš pamtiti. Pa kaže, ja ne znam ni čitat ni pisat. Kaže, hajde barem uzmi ovu rečenicu iz fikha, pa ako vidim da je možeš zapamtiti, kaže možeš učiti. On je njemu rekao na arapskom kale šejhu, kaže šejh iza dubira džildul hajvani faqad tahur. Kaže kada se kaže što vi koža hajvana postaje čista. Kaže idi pa dođi mi sutra na sabah ako zapamtiš tu rečenicu kaže mogu te učiti imaš neku pretpostavku. Kaže on je čitao noć ponavljao kaže še, kada se što vi koža hajvana postaje čista. I mi to imamo na ispitu nekad i onda se proskajemo momački jel tako. Kaže, dolazi ujutro iza sabaha, pita ga, živi jesi naučio onu rečencu Kaže, jesam. Pa kaže, kako ide? Kaže, hajvan, kad se što vi, e, kaže on, Rahmetullah, ali se kaki se zove, veliki gramatičar, kaže on, otjeru ga Normalno, dobro nije ide I kaže, kad ga je on otjerao, kaže, dolazi subhanallah, otvorite oči svoje. I ako nosite naočale, ko što nosim ja, očitite naočale svoje. Otvorite oči Allah. Allah će vam dati da i u onim najsitnijim stvarima vidite ajet. Vjerujte. Kaže, došao sam tužan, sa suzama u očima. Kažem, gospodaru, imam želj da učim. A evo, pamet stvarno ne može. I onda mu je gospodar dao da mjesto gdje je sjeo, da tu kapa voda i kako je kapala voda na njega on se skloni i vidi kako je ta kap koja svakih par minuta padne u kamenu napravila u dubinu. Kaže se kaki niti je znanje lakše od ove kapi, niti je kaki um i pamet tvrđa od ovog kamena. Vratio se i u 70. godini postao u Islam za desetak godina. Najljepša djela iz arapskog jezika je ova Imam se kaki ostane. Najljepša. Uvjedljivo. Među, u, povijest onaj, zamislite čovjeka koji u 60. godinama počinje nešto. Zaista je to nešto što je ibret. I pogotovo s obzirom na ovaj početak. Kaže hajvan. <laughs> Dobro. Hvala dragom gospodaru, mi smo, kao što sam vam obećao, one dvije stvari postavili na internet, već ih možete vidjeti na tabački.com. Prva stvar je ovaj jedan projekat na kojem radimo vezano za hafize Kur'ana. Pogledajte o čemu se radi da nas gospodar počasti da oni koji su prilci da učestvuju u tom projektu. A druga stvar je ono što sam odavno najavljivao i što mi je želja <clears throat> u cilju upoznavanja da imamo ovaj klub knjige. Oni koji imaju vremena neka pogledaju o čemu se radi. Želja mi je zaista da ako Bog da kao ovaj se kaki stvaramo ako Bog da uz Božju pomoć i Boži izum da kod sebe formiramo te običaje poput čitanja. Redovno da čitamo. Vidjet ćete o čemu se radi na internetu. Ima to oni koji žele da se prijave do sljedećeg petka ako Bog da ima vakta i onda ćemo formirati uz dva, ili tri susreta. Ovaj projekat Hafiza također ima koga kontaktirati. Vrlo mi je bitno da Alhamdulillah, hvala dragom gospodaru, ono dobro koje radimo da smo da, da u tome ustrajimo. I u tome nam može pomoći da se malo zbližimo, da se malo upoznamo. Klub knjige je, ako Bog da prilika, da u dva, tri susreta pročitamo jednu knjigu, razmijenimo svoja mišljenja o toj knjizi. Najprije se upoznamo, jer mnogima, mnogima ne znamo imena, mnogima, harala dok ne presadi neki od insana, pa te kaže, on je znao kod tebe džumu klanjati ili dolazi od pa ti bude teško, zašto? Jer nisi znao, jer nisi znao da je to osoba koju, koja ima kod tebe pravo u najmanju ruku da mu dođeš njemu ili njoj na dženazu. Ovo su dvije stvari koje sam htio podijeliti sa vama. Naš Fahrudin je to već stavio, jel da? Stavljeno je već na, na internet i uz Božju pomoć to su dva sadržaja kojima ćemo sa kobu u ovom šestom mjesecu najviše baviti. Uvijek znajte da svaki dan u kojem ne povećamo svoje znanje, ima jedan mi je nedavno rekao, kaže, ja uzmem tvoji šest predavanja po pola sata, ali vožnja mi, kaže, traje četiri sata. Kaj te malo, kaže, produži, kaže, da tamo radi i negdje stavi sve predavanje i presluša. Vjerujte mi, ono što mi danas imamo, za neke generacije to bio plafon. Mi danas komuniciramo, alhamdulillah, od Australije do Amerike sa muslimanima ljudi. Vjerujte, iskoristite tu, tu blagodat koju Nemojte da mi u vremenu kada imamo sve pretpostavke, alhamdulillah, da dobijemo ogromnu nagradu. Nemojte da ne iskoristimo. Razmislite o ovim stvarima, pogotovo razmislite o onome što sam na početku govorio o odnosu prema roditeljima. Molim vas, edeb Rasulullaha, čuvajte, čuvajte posebno prema svojim roditeljima, prema svojim bračnim drugovima, prema svojoj djeci nemojte da budemo poraženi u kućama svojim. Ako budemo poraženi u kućama svojim, svaku pobjedu koju izvojujemo van svoje kuće izgubit će smisa. Jer smo izgubili tamo gdje ne smijemo izgubiti. Ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijemo i da to što više primjenjujemo. Da se sjetimo jednog dolu. Aud billahi na šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man Gospodar, naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, naš onako kako si nas danas okupio, okupi nas u društvu svoga Rasulullaha na sudnjem danu. Gospodar, naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dobrom. Gospodar naš počasti nas svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga djela koje približava vatri. Gospodar naš udalji nas od svakoga harama. Gospodar naš približi nas svakome halalu i tebi dragom djelu. Gospodar naš počasti nas da Tvoje zadovoljstvo svakim svojim svojim djelom tražim. Gospodaru naš neka Dunjaluk nam ne bude najveća briga. Gospodaru naš ti, nam, ti nas počasti da nosimo Dunjalučke brige dostojanstva. Gospodaru naš neka samo od tebe zavisi. Gospodar, naš neka se naše ruke samo prema tebi dižu. Gospodar, naš počasti nas da slijedimo tvoga miljenika Mohameda u svim njegovim stanjima. Gospodar naš počasti nas i naše roditelje da se stalno tebi obraćamo. Gospodar naš počasti naše porodice da tebi odane budu. Zaštiti nas od svakoga zla. Zaštiti Zaštiti nas od srca koje je grubo. Zaštiti nas od oka koje suzu neće da pusti. Gospodar naš, zaštiti nas od imetka koji dolazi, a ne želimo ga na tvom putu dijeliti. Gospodar naš, počast nas da sadaku redovno dajem, Gospodar naš, počast nas da knjige čitam. Gospodar naš, počast nas da ne obrukamo umet ikre. Gospodar naš počast nas da pomognemo oni koji pomažu vjeru. Gospodar naš počast nas da svako djelo nam bude drago onoliko koliko je tebi drago. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš u društvu svoga miljenika Muhammeda. Salavatom i salamom te molimo da nam otvoriš vrata svog zadovoljstva i da zatvoriš vrata svoje sržbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin fatiha evo ovaj mi je Ahbar skrenuo pažnju da smetnuo sam suma u Carevoj džami ako Bog da svakog petka do kraja, do kraja do početka Ramazana će biti noćni namaz pa oni koji mogu to je jedna priprema ako Bog da pet minuta prije ponoći